Я бачив спрямовані на Лідію погляди поліцаїв, бачив її чудову шию, великі вразні очі, стрімкі, мов пташині крила, брови. Мені здалося, що в цих очах промайнула тінь, спогад про якусь сумну таємницю. Лідія заплющила очі, а коли знову розплющила їх, тінь зникла. Не встигла Лідія пуститися клямки, як я відчинив двері і опинився на вулиці. У Жеральдіниної дочки я не застав нікого. Сусідка сказала, що зять влаштувався поїхати до крамниці у Шарантоні, аби повісти об'яву, сповістити клієнтів. Коли займаюся торгівлею, ну, ви ж розумієте, доньки Люсьєни також не було. Пішла прибирати матір, до допіру отримавши на це дозвіл від поліції. Я здригнувся від спогаду про видовище, яке зараз відкрилось очам цієї жінки. На щастя, їй допомагала інша сусідка. У всякому разі, було б недоречним розпитувати Люсьєну і надокучати її у таку хвилину. Я навіть полегшено зітхнув, спустився до рукава капітула і припаркував машину. Мені залишалося тільки написати репортаж. Ступивши на міст капітула, я знов побачив до де, певно, і досі сиділи оті поліцаї. А може, ще й безсоромно залицялися до Ліді, е, чи вистачить у мене витримки не зайти туди. А якщо зайду, то як це буде розцінено? Я подався алеєю Юзелі, щоб не йти додому навпростець. Дійшовши до своєї вишневої алеї, я згадав, що забув зранку попросити пані Шарло розпалити мою грубку. Тим гірше, тим гірше, як завжди, я спершу постукав, а не отримавши відповіді, відімкнув двері своїм ключем. Кухня була відчинена. Пані Шарло лежала там на підлозі горілиць, геть спотворена теж не мала обличчя. Сірчана кислота лишила на підлозі руді плями. Кіт пані Шарло тиснувся до стіни у кутку кухні, вигнувши спину і настовбурчивши шерсть. Врешті я вільний мене в чомусь таки звинувачують. Секретар суду сидів за моїм столом, прокурор улаштувався у моєму кріслі. Втім, я сам запросив його сісти там, а інспектор Бушрон походжав по моїх двох кімнатах, роздивляючись меблі та стіни і не приховуючи непереборного бажання негайно обшукати все приміщення. Однак, здавалося, прокурора шокувало моє запитання. Ну, що ви, що ви, пане? Звичайно, у вас уточнювали деякі відомості. Всі сусіди були або будуть опитані. Як же ви хочете, щоб ми пролили світло на. Я перебив його, сердячись на себе за те, що голос у мене не досить спокійний. Я сказав вам, пане прокуроре що мені було доручено зробити репортаж про про перше вбивство. То чи можу я зараз поїхати до редакції? Машиною? спитав інспектор Бушрон. Звичайно. Машина стоїть на шляху рукава капітула. У всякому разі, мені треба відвести її до редакції. Минуло кілька секунд. Я чув кроки і голоси поліцаїв.